كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do poglavlja o početku hilafeta Sulejmana ibn Abdul Melika. Hilafet mu je, odnosno dato mu je prisjega na hilafet nakon smrti njegovog brata Velida, dakle istog dana kada je umro. To je bila subota, polovina Džumade Lahira 96. godine. U tom vremenu Suleiman je bio u Remli. Evo, podrška je stigla. Onaj, Suleiman je bio u Remli, a on je također bio presunastavnik nakon njegovog brata, odnosno po oporuci njihova oca Abdul Melika. Naime, Velid je htio prije svoje smrti da smijeni, smijeni Suleimana i da postavi kao svoga predstavnastavnika sina Abdulaziza ibn Velida i na to ga je nagovarao je Hadžađ. Također, sa druge strane, Kutejbe ibn Muslim ga je nagovarao jedna skupina onih njegovi svite koji su bilo kod njega. Čak što više u tom periodu, dakle prije nešto će onaj, da preseli, e, njega su na to nagovarali pjesnici onaj, kroz prozu, kroz e, stihove, kroz poeziju. Međutim, nije mu se dalo, odnosno nije uspio u tome, da nije postavio svoga sina kao predstavnastavnika, niti je, jer su oni imali običaj da, recimo, pred smrt kažu ja posle sebe određujem predstavnastavnika, predstavnastavnika toga i toga. Međutim, onaj, on to nije uspio uraditi, nego nego je preselio prije nešto je onaj to obja, onaj objavio, pa ga je naslijedio njegov brat Suleiman ibn Abdul Melik. Nakon što je data prisega Suleimanu, prvi koji se povajao za sebe da svoj položaj bio je Kutebe ibn Muslim, jer je znao da će ga Suleiman smijeniti, pa e, da će ga smijeniti dakle, sa presunavstva, odnosno halalte sa e, valistva ili e, namjestništva u Iraku i u Horasanu. A u Horasanu je postavio jezida Ibn Muhaleba nakon deset godina što je jezid Ibn Muhaleb bio onaj smijenjen. Dakle, ako se sjećate, dakle, prije u hilafetu ona je Abdu odnosno vraćeno mu je ponovo namjestništvo u Horasanu i došlo je vrijeme da se on osvijeti Hadžađu Limbini Usuf i njegove familiji, jer je Hadžađ njega smijenio u Iraku i u Horasanu. Pa je Kutejbe već bio daleko od Darul Hilafe i kad je došla do njega vijest da je onaj e, Sulejman preuzeo hilafet, napisao je prvo pismo u kojem je saopštio svoje saučešće, zatim čestitao mu onaj e, dolazak na tron, a onda počeo opisivati sebe. Dakle, ja kod tebe ibn Muslim sam toliko i toliko država osvajao, jer on išao, u kojem je on, onaj, u koji dio svijeta on išao? Prema Indiji, prema Kini. I on je fakat harao po Kini. On je ušao u Kini, došao, prošli put smo da je došao do, do Pekinga dok je Musa ibn Nasir bio gdje? Na arapskom Magrebu. I on njemu napiše pismo, kaže ja sam, ja sam. Dakle, to sam uradio, toliko sam bio puta u Belajima, čita svoj život, sve ove godine sam proveo u, u džihadu. I kaže, ne osjećam ništa drugo osim da budem, kaže, u pokornosti ko, ko sam bio i tvom bratu Velidu. Dakle, bit ću poslušan tebi ko sam bio i tvom bratu Velidu. I kaže ono mi e, pismonoš, evo te ovo pismo i datnika. Ako u njegovom društvu bude jezid Ibn Muhelleb, gledaj šta će uraditi. Hoće li ga dati jezid ili će ga spustiti? Ako spusti ovo pismo i ne dadne ga njemu, kaže onaj nikom ništa. Šuti. Ako mu kaže pruži pismo, dadimo drugo pismo. U drugom pismu i u prvom pismu, on je spomenuo jezda Ibn Mahleba po negativnim stranama i u drugom pismu je onaj se posvetio, maksimalno se posvetio da omalovažava jezda Ibn Mahleba. Onaj, I u trećem pismu on napiše i kaže ako i drugo pismo dadne jezidu, dadne mu kaže treće pismo, Sulejmanu. A u trećem pismu kaže tako mi kaže Allaha, ako postaviš jezid da ibnu Mehlema za vojskovođu nastavnika Iraka i onoga, odnosno namjesnika Iraka i Horasana, ja ti kaže garantujem da će ja tebi skin sa hilafeta. I došao je pismo pismonoša kod Sulejmana, Sulejman pročita prvo pismo i dadne ga jezidu. Posljedica je šta sljedeća, da mu dade drugo pismo. I kada je dao drugo pismo, u tom drugom pismu on je njega ono nalijepio jezda Ibn Muhaleba i je Suleiman njemu kaže, evo viš kaj piše kod tebe o tebi. I ovaj pismo nošno dade mu treće pismo. I kada je Suleiman otvori treće pismo, ona je preblijedi. Promijeni, skroz promijeni fizički izgled lice i uzme taj pismo i stavi ga sebe pod ogrtač. I kaže po salami kod tebi muslima i ostavit ga, kaže, kao namjesnika tamo. Međutim, Eh, Kutejbe je napravio jednu kardinalnu grešku, a sad ćemo pričati o njoj. Prije što je glasnik se vratio, Kutejbe je ispunio ono svoju, odnosno jeli, izbacio iz prsa ono što je, što je tio, iako se radilo o vojskovođi, o velikom muđahidu. Dakle, eh, njegovim sebebom je, su od, osvojene države i velik broj, što se može brojati danas milionima, tada ljudi primilo islam. Dakle, muđahid daje. I nije ni sačekao da se vrati ovaj glasnik, on obznani iz vrgnuće Sulejmana, kaže ja državni, odnosno halalte, vojni puč, vojni udar. Kaže ja smjenjujem Sulejmana, ja sam kada sad halifa i na, na, nasljednik, odnosno namjesnik Iraka i Horasana. I svega onoga što je tamo osvojio prema ona istoku. A onda on sakupi vojske, kod tebe sakupi vojske, jer su vojske bile sa, ona, sastavljene plemena, od grupa i tako dalje. I on njima saopšti. I oni ga ne dadu mu podršku. Dakle, ne prihvati njega kao novog, onoga, kako se kaže, vladara, halifu, nego kažu naše, naša prisega je data ovome Sulejmanu nakon Velida i gotovo. Ako su Sulejman dali prisegu svi tamo, ali salam, u Šamu, a Sulejman nije htio izaći iz, iz ovoga, kako se zove, nije htio izaći u Damask, mi ćemo spomenuti gdje je ostao, i zakljuje da neće izaći iz Damaska sve dok ne osvoji Konstantin grad. I kad je završio ovim nedavnu podršku, on počne da pleme po pleme ponižava. Da Bog da da Bog da da Bog da vi ste ovakvi, vi ste nikak, vi ste izdajice, ja godina vas vodim, ja vas, ja vam plijen dijelim, ja vam ovo, ja vam, ja vam ono. I između ostalog ustane Vekija ibn Ebu, Ebu Sud sa jednom skupinom ljudi dakle, digne hajku protiv njega, ubije njega i još 11 njegove braće i sinova. Dakle, ubije Kutejba ibn Muslima i još 11 od, njihove, od njegove familije braće i bratića i sinova. Kaže Ibn Kathir, od te, od, to, od te njegove loze nije ostao samo, kaže, osim Dirar ibn Muslim, njegova mati je bila Garab ibn Dharar ibn Haqa ibn Ma'abed, također u to vrijeme, alaikum salam, Amr ibn Muslim je bio namjesnik e, Džavzeđana, a kada je onaj e, Kutebe ubio, ubijen bio i Abdurrahman i Abdullah i Ubejdullah i Salih i Jesar i ha, onaj ostali ovi od e, njegove porodice od sinova muslima, onaj nije imao više ko da nastavi to lozu tih vojskovođa ili boraca na Allahovom putu. Kutebin muslim ibn Amr je bio od plemena a, e, Bahilija, a to je jedno pleme iskušano, odnosno, e, kako da kažem, svojim mizirnim nekim položajem i neugledom u društvu, čak što više spomenut ćemo sad onaj kakvom se plemenu radi. Ali ono kaže, što, kaže, što kaže Ibn Kathir, treba istaknuti da je bio čovjek velikan, istaknuti vojskovođa pod čijom zastavom su osvojene mnoge države, čak što više, malte ne, gotovo cijeli kontinent. Njegovim sebebom, nakon Allahove volje, broj ljudi koji je ušao u Allahovu vjeru se ne mogu zbrojati, osim što zna Allah njihov broj. Također, osvajao je i predjele i države i naselja i sela, rušio utvrde i čitav svoj život je iskoristio na, u džihadu na Allahovom putu. Međutim, kaže, posrnula mu je noga, to se tako kaže, zeletul hadem kod Arapa, posr, dakle, posrnuo je u jednom, u jednom trenutku, kada mu se u dušu pojavila želja ne za onaj, vlašću, nego želja za nečim sasvim drugim, to jeste da ne dadne prisegu nekome kome nije nauko, naučio da bude onaj, e, kako se kaže, podanik. Sa druge strane, on nije mogao prihvatiti da njega Sulejman smijeni sa jezdom Ibn Muhalebom dakle, to je ljudima teško posebno vojnim licima, i onaj, to ga je navelo da onaj uradio ono što je uradio i umro je džahelijetskom smrću. Tako Ibn Ketir kaže, mate meutat al džahelije. Zbog čega je to Ibn Kathir rekao? Hadis Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, onaj ko umri, an, dakle onaj svrnije sa sebe prisegu koji je dao, umri žahelijeskom smr smrću. Međutim, Ibn Kathir onda nakon toga uči njemu dove, molim Allah Anđelšanu kaže da mu oprosti ono na čemu je umro i zašto je to kaže uradio. I da mu Allah Anđelšanu zbog svih onih njegovih dijela džihada i borbi na Allahovom putu oprosti njegove grijehe, onaj koji je, odnosno njegov grijeh je taj koji je počinio na kraj, na kraju svog života. Ibn Halaqan kaže, nakon njegove smrti spjevano je mnogo stihova, čak što više nikada u istoriji Islama nisu spjevane stihovi, e, kako se to kod nas kaže, žalopojke, za nekim kao što je bilo za Kutebom ibn Muslimom, upravo zbog toga što je bio čovjek osvajač kontinenta, odnosno velikog broja država. Zatim je, kaže, Ibn Halekhan spomenuo pleme, e, odnosno Bahile, kako su, kaže, onaj, oni smatrali njih, Kad je neko pitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Ešas ibn Kajs kaže Allahov poslanice, zar su kaže naš da je naša krv ista, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste kada bi kaže ubio nekog od plemena Benu Bahil, kaže ja ja bih kaže ubio radi njega. Što znači da je najmizerniji, dakle najbezvrednije naj pleme bilo me, među njima. Čak što više, Arapi su, kaže, govorili, zar bi ti, kaže, volio da uđeš u dženet, pa makar bio Bahilija? dakle u tom smislu kao niko, kada, ako oni uđe u dženet, onda kakva je vrijednost njegovog ulaska u dženet. Ibn Jarir kaže, ove godine je preselio Hura ibn Šarik al-Abesi, e, namjesnik Egipta i on vladar Egipta, a Ibn Kathir kaže, Hura ibn Šarik, Šurejk je bio namjesnik Egipta još u vrijeme Velida i on je, kaže, sagradio džamiju Al-Fium. Zatim je nastala 96. godina, 96. godine Sulejman ibn Abdul Melik pripremio vojske na Konstantin grad. U tim vojskama je postavio, dakle, vojske koje su ljeti vodile ratove, postavio je svoga sina Dauda da ih predvodi. On je osvojio takozvanu tvrđavu Elmera, to jeste prijod znači žena. Kaže, te godine Muslim ibn Abdul Melik osvojio e, predjele Vadehije. Zatim je sagradio tvrđavu, odnosno Halalte, osvojio tvrđavu koja je, koja je sagradio njen namjesnik u Vadehiji. Također muslime Ibn Abdul Melik je osvojio druge tvrđave, čak što više utvrde koje su bile građene neobično u tom dobu, posebno ona je prema Bizantiji, vratima Bizantije, od, eh, od metala i njihove kapije od gvožđa, što oni bili data nisu navikli, jer su pritežno bile onaj kapije i utvrde od kamena i od drveta. Te godine Abdulaziz eh, ubio Musu ibn Sira, odnosno kažu da je donešena njegova glava pred Sulejmana Abdulmelika, Emirul Muminin. Poslata je sa Hubeba bin Abi Abdul Fihrijem. Ove godine je Sulejman kao namjesnika Horasana postao jezida ibn Mahaleba. Zatim pripojio mu je čitav Irak. Razlog tome je da je Vekija ibn Abi Sud ubio Kutejbu ibn Muslima i njegove, dakle potomke, njegovu braću, a da je eh, onaj, njegovu glavu poslao Sulejmanu kao, dakle, trofej. Zatim je Jezid ibn Muhelleb poslao Abdurrahmana ibn Lehtema Suleimana Abdulmeliku da mu poboljša, da, da, da mu poveća, da ga uzdigne u, onaj, u njegovim očima, da ga hvali i obećao mu dakle, da će mu dati on namjestništvo Horasana. Međutim, kad se to desilo, on Ibn Ehtemu nije ispunio njegovu želju. Onaj, odnosno čak su više obećao mu i naučenu nagradu, ali mu ovaj to nije onaj uradio, nego je poslao svoga sina Muhaleda, je li poslao svoga sina Muhaleda i postavio ga u namjesnika Horasana. A onda je doprala vijest po Ibn Lehtemu, jer Ibn Lehtem nije dobio ono što je što mi je bilo obećano. Ni namjesništvo, ni pare, jer mu je kodat 100.000 dirhima. Onda Ibn Lehtem proširio vijest da je Kutejbe Ibn Muslim nije svrgnuo Sulejmana, da je to bila, kaže, laž, i da je onaj Vekija to izmislio da nije imao onaj e, osnove za ono što je uradio. Tako da je on bio nakon toga smijenjen, njegova e, uprava nad Horasanom trajala samo neki 9, odnosno 10 mjeseci. Zatim je Jezid ibn Mahleb krenuo sa svojim vojskama protiv e, namjestnika Džerđana. Kaže, da su tom svom, tom svom pohodu osvojili jednu utvrdu sa mnogo vrata, čak što više da su koristili utvrde planine i brda oko sebe. Međutim, to ih nije spriječilo da uđu, čak što više onaj vojska je ulazila i sa, e, sa kopna i sa mora. Ove godine Sulejman je odmrli predvodio muslimane na hađu. Ove godine je preselio Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Ebu Muhammed al-Kuraši al-Hashimi. On je jednom prilikom došao kod Abdumelka ibn Mervana, pa ga je Abdumelik Melik počastio njega i njegovu delegaciju, njegove pratioce i dao mu zaštitu dakle, protiv Hadžađa, jer je Hadžađ tada, vi znate kakva je bila vladavina Hadžađa. U jednoj drugoj predaji stoji da je naredio da se Hasan ibn Hasan, Hasan bičuje sa stotinu udaraca, pa mu je rekao njegov brat, naučit ću te jednu, odnosno, naučit jednu dovu koju me naučio onaj, naš djed Alija, pa kaže, ta dova je e, bila sljedeća La ilaha illallah halimul karim la ilaha illallah rabil azim, el aliul azim la ilaha illallah rabbus samawati was rabu rabbul ardi rabu l-arš azim i nije onaj bio bičevan nakon toga. Umro je u Medini, njegova mati bila Haula bint Manzur al Fazari Za njega, odnosno od njega se prenosi da su mu dolazla često Rafidija i da je sa njima raspravljao o mnogim stvarima zbog čega su oni prozivali ostatak muslimana i potvarali muslimane. Pa je mu je Hasan ibn Hasan rekao, tako mi Allaha, ja znam da tebe ubiti kao Rafidiju je čin koji će me približiti Allahu Đelešanu. mu ovaj Rafija šališ se, kaže, ja se, kaže, ne šalim, ja sam ovim stvarima ozbiljan. Također mu je nekao, neko od Rafidija spomenuo i rekao, zar nije Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, men kuntu me ula, fa ali me ula, onaj čiji sam ja, dakle, vođa i Ali je njegov vođa pa je htio da time nametne, odnosno da nametne Hasan ibn Hasanu teoriju o tome kako je Alija radi, on treba da naslidi Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. On reče, kaže, zar nije Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam mogao stati pred ljude pa reći, o ljudi, znajte vi da poslije mene nakon moje smrti i ovo moj predstavljeni nasljednik, odnosno nasljednik, da će on da bude vaš halifa. Tako me Allaha kaže, lažite, niti Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam oporučio mome djedu, niti je onaj bilo čime dao na znanje da treba neko da bude halifa mimo Ebu Bekra, a zatim Omera, a zatim Osmana, a onda Ali je nakon njih trojice. <clears throat> pa on njima kaže, teško vama Rafidije, koji lažete tako mi Allaha, da išta može pomoći rodbinske veze, pomogle bi Allahovog poslanika sa osvijem ocu i majici. Dakle, jer su, odnosno halalte, pomogle bi Alinom ocu i majici. Jer moj otac umro kao šta? Kao mušik. Ove godine je također preselio Musa ibn Asira i Abdullah al-Lahmi. On je bio oslobođeni rob ili pripadao je od oslobođenih rob, robova Beni Umeje, ali se oni pripisivali kao oslobođeni rob, pripisivali se toj familiji kao da su od njih. On je bio osvajač arapskog e, Magreba, to jeste današnjeg današnje sjevera Afrike. Kaže se za njega da je od imetka osvojio, odnosno zarobio i od imetka i od ljudi ono što se nije moglo zbrati i što ljudi nisu vjerovali u njegovom e, vremenu. Rođen je 19. godine po Hidži. U vrijeme Moavije je bio vojskovođa na moru kada je Moavija napao na Kipar. Tamo je sagradio Magusu, to jeste jedno od utvrđava pod imenom Magusa i Bansa. E, zatim ga je Moavija postavio kao namjesnika još od 27. godine učestvuje u bici na Beradžu Rahitu, ako se sjećate kad smo o toj bici govorili, bio je zajedno sa Dahak ibn Kajsom. Kad je Dahak poginuo, Musa ibn Asir je pobjegao kod Abdulaziza ibn Mervana, a onda ga je Abdulaziz e, sačuvao onaj, zajedno sa svojim sinom i onda je on posle vraćen da bude e, vojskovođa. Musa ibn Nasir je bio oštrumna osoba, dobar vojskovođa, dobro je poznavao dakle, onaj rat, dobro je poznavao tehnike ratovanja, i upravljanja vojskama. Musa ibn Nasir je 75. godine preuzeo vojstvo nad eh, sjeverom Afrike. U tim svojim pohodima je ostvojio je mnoge prijedele današnje mnoge države. Čak što više za njega se kaže da je u njegovom vremenu osvojio i samu Andaluziju, a mi smo rekli da je jedan od njegovih vojskovođa koji je bio Tark ibn Zijad, on je bio osvojio Andaluziju pa je Musa bilo onaj krivo pa je otišao tamo da je proglasio on kao da je on bio osvajač, Allah najbolji znao kaže svoje gradove, utvrde sela, naselja. Zatim je zarobio mnogo i živoga, a i metka, dakle ovoga, pokretog metka od zlata, od srebra, od dragu kamenja i tako dalje i od samih, dakle, onaj e, životinja. Zatim djece, žena. Međutim, njegov, njegova misija je bila glavna i ono što je ostalo iza njega, da mu, se, da mu istorija bilježi, jeste da je među njih unije u do, mnogo je davao pažnju Kur'anu, zatim je uvodio u Allahu te barek ta'ala vjeru, odnosno u skupinama. Musa ibn Nasir je osvajao države Magreba, a Kutebe osvajao države Istoka. Svaki od njih je osvojio velike prijedjele, ali Musa ibn Nasir je imao mnogo više sreće od Kutebe, jer je osvojio Jandalos i ono što se za njega, odnosno što se o njemu prenosi, da je eh, onaj u njegovom životu desilo se mnogo čudnih događaja. Naime, kažu u jednoj predaji da se došlo do jednog mjesta pa je rekao jedan čovjek, ja ću vam ukazati na jedno blago onaj, koji je sakriveno ovdje, to je bilo u toletili. Pa kažu, kopajte na tom i tom mjestu, a onda smo, kažu, ušli u jednu veliku, kako se to kaže, dvoranu. Oboj rašte boje, a njena ljepota je bila na opisiva zbog jakuta i dževhera i zeberđeda i svega onoga što je bilo unutra od zlata i od srebra. Kaže, odjeća je bila, našli su na jednom mjestu, kaže, toliko odjeća ogrtača koji su bile izvezene zlatnim koncima, a na njima su bili čisti biseri. Nije se mogla opisati vrijednost samo jednog tog dijela, a bilo ih je onaj velik broj da se nije ni tom trenutku ni znao koliko ih je bilo. A onda su kada čuli glasnika kako kaže, a nikoga nisu vidjeli, kaže, o ljudi, otvorena su vam vrata džahennema, čuvajte se, pazite se. A onda su, kaže, naišli na Sulejmana ibn Dauda, njegovu ovaj, trpezu, na kojoj je on objedovao, alaihi salatu wasalam, koji je zatim eh, onaj, Musa ibn Nasir uzeo i donio i predao Sulejmanu ibn Abdul Meleku. Hafiz ibn Sakir kaže da Omer ibn Abdelaziz pitao Musa ibn Nasira kada je došao u Damask u vrijeme još Velida, šta je kaj najčudnije što si vidio u svojim pohodima? Kaže, jednom prilikom smo došli do jednog ostrva, I našli smo na tom ostrovu 16 velikih čupova koji su bili zapečaćeni Sulejmanovim i Sulejmana sina Daudova pečatom, ali im salatu selam. Pa sam kaže naredio da se izvuku četiri sa dna mora da se izvuku ta četiri čupa, onda sam rekao da se jedan od njih razbije. Kaže pa kad su razbili poklopac prvog čupa, iz njega izašao šejtan, otrisao i kaže glavom i rekao tako ti onoga, a nije kaže još pogledao u nas kaj e tako te onoga koji te počastio vjerovjesništvom nikada više na zemlji neću kaj širiti fesat. A onda je podigao šeitan glavu i rekao, šta je ovo pa više, kaže, ne vidim ljepote života Sulejmana. Onda je, kaže, pobjegao, a ja sam kaj naredio da se ona tri ostala ću pa vrati sa onih ostalih koji je bilo dole 13. Semani također prenosi da je došao do grada Nehasa, nedaleko od okeana, današnjeg Tihog okeana prema Americi, na kraj Arabskog Magreba i da su došli e, do jednog mjesta ograđenog sa šerefetima, to jeste balkonima i zidovima. I kada su došli na to mjesto, sa njim je bilo stotinu najboljih njegovih konjanika. Naredio je jednom od njih da izdvoji, da izdvoji, izdvoji jednu konjicu i da potraže ulaz u ove utvrde. Kaže, putovali su cijeli dan i noć, onda se vratili, rekli, nismo našli nigdje nikakvog prolaza, dakle, unutra se ne može ući. A onda je, kaže, naredio da se sakupe sve stvari koje su imali sa sobom prijatelja, onaj, na, na, naredaju kod jednog zida. Pa onda kad su vidjeli da ne mogu ni preko tih stvari doći, naredio je onaj da se naredi, eh, da se halalte, da se uradi merdevine. Kaže, pa je poslao jednog čovjeka, a on kad je vidio šta se nalazi unutra, nije se uspio ni okrenuti, toliko ga je obuzela dakle, fitna, sa onim što je vidio unutra, pa se bacio. I to je, kaže, bilo zadnje što su saznali od njega. Pa je, kaže, uradio drugi, kaže, ja ću vam donijeti vijest iza ovih zidina, kaže, pa se on bacio tamo unutra. A onda je Musa naredio da se više niko ne panje, ne znaju šta je unutra, ni da dan danas se nije saznalo šta je tamo iza tih zidina. Zatim su, kaže, nastali svojim dalje onaj, kopnom putom, pa su došli do jednog čovjeka stoji. Pa on ga pita ko si ti, kaže ja sam džin od džina koji je bio onaj, eh, ovdje svezan još od vremena Sulejmana. Kaže, vidiš li nekoga da izašao iz ovoga grada ili da ulazi? Kaj ne, osim jednog, kaže, čovjeka koji svake godine dođe na, na obal ovoga mora i badeti, Allah, kaže, najbolje zna o kome se, kaže, radi. I to je bilo od njegovih čuda koje on vidio. Jednom prilikom Musa ibn Nasir je izveo ljude 1993. godine kada je pogodila velika su, suša u, na sjeveru Afrike pa je naredio da postoje tri dana, a onda je izveo i da uči dovu za kišu. Odvojio je ehl zime od muslimana, zatim je naredio da se odvoje uh, djeca i od ljudi i od životinja, to jeste da se onaj napravi buka i galama da plaču djeca i da normalno mladunča životinja puštaju svoje glasove. A onda kad se digla velika kalama i buka i plač, on je stao i molio Allaha Đelešanuhu do pola dana. A onda kad je spustio ruke, nekoga upita šta si učio Emir al-Mu'minin. Kaže, ovo je trenutak kad se samo spominje Allah, nemojte me ništa pitati. Nika je prošlo mnogo vremena iza toga, odnosno trenutaka, Allah je spustio obilnu kišu na njih. Musa ibn Nasir je u svom jednom putovanju veli deon veliku, posljednji dakle, dana njegove vladavine, ušao u Damask Eh, u petak, dok je Velid bio na Mimberu. A Musa je na sebe obuku najbolje odijelo koje je imao i sa njim je ušlo 30 dječaka od e, sinova vladara koje je on zarobio u Španiji i u Andalusu. Na njih je također njima je dao najljepšu odjeću onako kako se odjevaju onaj, e, plemići. Zatim im je na glave stavio male krune, a poveo ih je pred Velida i kada su kaže, ušli u džamiju, ovaj, ljudi se okrenuli, nisu mogli povjerovati da može postati tako na zemlji nešto lijepo kao što je bila njihova odjeća. A onda je, kaže Musa ibn Nasir, dok je Velid bio na Mimberu, prišao mu poselamio ga, a Velid je zahvalio se Allahu zbog onoga što mu je podario od vladavine. Zatim je učio toliko do, dugo do hvalio Allaha do te mere da je džuma izašla, odnosno ušla u ikindijsko vrijeme, pa onda, kaže, sišao i klanjao onaj džuma namaz u ikindijskom vremenu. Jer se zna za njih da su oni inače odgađali namaz, dakle, onaj klanjali su ga pre samo njegovo, pre samo njegov onaj, izlazak vremena. Zatim je rekao Musa ibn Nasir, donio sam ti e, trpez od Sulejmana ibn Davuda, ali ima salatu wasalam, na kojoj on je jeo, jeo onaj kad je bila izlivena od srebra i od zlata. Kaže, ovo sam našao u Tuletili, u Andalosu, sa mnogim drugim imetkom. Kaže se da je u svom pohodu sa njegovim sinom, sa Ibn Mervanom i sinom, zarobio stotinu hiljada robova. Zatim u drugoj, drugom svom pohodu je zarobio isto stotinu hiljada, a onda je izvojio petinu njih 40. Pa je poslao u Velidu 40 hiljada i rekao ovo je petina od onoga što sam zarobio pripada tebi. Pa su, kaže, ljudi u Damasku govorili, ja budale čovjeka, gdje može biti petina 40 hiljada? Dakle, koliko je onda to zarobio, to jeste odakle 200.000 robova koje je zarobio. Jer se kaže, nikada do tada u islamu nije čulo da je neko zarobio 200.000 robova kao što je uradio Musa ibn Nasir, emir e, arapskog Magreba. Također, u tim svojim osvajanjima doživio je mnoga čuda, do te mjere da je jednom prilikom rekao da se hoće ljudi onaj počiniti, ja bih i vodio da osvojim ono što se nikada osvojilo nije. Kaže, kad je došao kod Velida, poveo je sa sobom 30.000 robova, mimo onih 40 koje mu je dakle, dao od, od petine. Kaže, ovo je u mom zadnjem pohodu, prije što sam krenuo tebi što sam zarobio. A njih su, kaže, pratilo mnogo i metka, mnogo zlata i srebra, mnogo vrijednih stvari od dževhera, od zeberžda i tako dalje, dragoga kamenja, mnogi drugi vrijednosti. Ostao je Damasku sve do smrti Velida, dok nije e, došao na e, prijestol Sulejman, a Sulejman ga je zatvorio onaj, e, u zatvor, nije mu dao više da ide u pohode, u ratove, jer ga je smijenio, a onda je na hađ te godine kada je krenuo Sulejman, poveo ga, a on je umro u Medini, rahmehullahu ta'ala. Zatim je nastala 98. godina. Ove godine je Sulejman ibn Abdul Melik, Emirul Mu'minin, pripremio svoga brata Meslamu ibn Abdul Melika, za napad na Konstantin grad. Sa njim je krenula velika vojska, ispred njega je također bila jedna velika vojska. U nekim predajima stoji da je sprojala otprilike 240.000 boraca. Zatim je rekao da svako, od sebe, svako za sebe ponese onoliko hrane koliko može i koliko misli da mu može biti na tom njihovom putovanju. Kada su kada došli do jedne određene tačke, vidjeli su, odnosno sakupili su hranu, pa je hrana izgledala poput jednog velikog brda. A onda je rekao Mesleme, nemojte više nositi sa sobom ovu hranu, nego jedite tamo što nađete u ovim državama koje budemo osvajali, zatim posijte onda gdje ćemo se dugo zadržati, napravite sebi drvene kuće, jer tako mi Allaha nećemo se, kaže, vratiti dok ne osvojimo Konstantin grad, inša Allahu ta'ala. Zatim se u njegove redove od Mesleme uvukao jedan kršćanin po imenu Ilion i on je sa Ilionom napravio tajni pakt, odnosno e, tajni dogovor jer je vidio i on je znao, a ili on je znao, a i stanovnici Konstantin Grada su znali da e, Mesleme neće stati sa svojom vojskom i da su već u nekoliko napada dobro oštetili zidine i da je bilo samo pitanje vremena kada će osvojiti Konstantin Grad. Pa je dogovorio sa njim da ga pošaljem unutra kao pregovarača, a on, Allah ga uništio i na ovom i na onome svijetu, onaj, e, iskoristio je jednu varku koja je uništila dakle muslimansku vojsku. Naime, on je došao u Meslemi, nakon što je ušao unutra u Konstantin, Konstantin grad i oni mu kažu, ako odvratiš Meslemu i njegove vojske od nas, mi ćemo te, kaže, onaj, imenovati za našeg kralja, jer je Konstantin umro. Konstantin ibn Konstantin je, kaže, umro, mi ćemo te, kaže, imenovati za onaj našeg kralja. Pa su njegovoj duši pojavila bolest, želja za vladavinom, a onda izašao iz grada i rekao, Meslemi, oni kaže vidi da imate puno hrane pa kaže njima se ne žuri u odbrani. Ako kaže spališ svu hranu koju imaš, oni će znati da si odlučio se za bitku i predaće ti grad. Pa je ga Meslame poslušao i svu su hranu spalili. A onda iste te noći ili on sa svojim, dakle, onaj, e, kako da kažem, tim pomagačima iz Konstantin grada, su bili svi kršćani, iskoristio i ukruh i mlađe jer je bilo 120.000 na moru, 120.000 je bilo na, na kopnu vojnika. Pa im je lađe ukruh i odvuku daleko tako da se nisu mogli onaj posle ni snaći, odnosno nabaviti sebi ni pomoć ni, ni hranu. A onda i u tom vremenu da se to sve dešavalo, naredio onima koji su unutar zidina da poprave zidine koje su oštećene i da muslimani neće imati šanse protiv njih. U tom vremenu, dakle, muslimani su, te muslimanske vojske su, kaže, jeli sve osim zemlje toliko, su, toliko je glad ona je pogodila. A onda je do njih doprla, doprla vijest o, Sule, o smrti Sulejmana ibn Abdul Melika i da je vlast preuzeo Omer ibn Abdul Aziz, rahimahumullahu ta'ala, i njima je došla naredba da se one vrate u Šam, jer Omer ibn Abdul Aziz je rekao ne želim da ostatak vojske bude uništen. U Ahdi kaže kada je Sulejman ibn Abdul Melik e, odlučio se da, da, odnosno nakon preuzmanja hilafa da se nastane u Betul Mahdisu, odlučio se da pošalje vojske na Konstantin grad, a onda je naredio Musi ibn Nasiru da osvaja na svojoj strani gradove i države i tvrđave, sve dok ne dođe onaj, e, do jednog grada. Ovdje, ovdje ne, ne spominje njegov ime. Pa kaže Musa Sulejmanu, ako će, kaže, muslime ići umjesto mene sad da osvaja gore prema Evropi, čak što više spomenu jedan ovdje grad Sakaliba. Sakaliba je na današnjem tlu Jugoslavije. Ne znam koji je to grad. su Sloveni jeste, kaže, grad Sakalibe, Sloveni. A ja sam rekao da nije Sakaliba Zagreb. <laughs> Kaže, nije onaj... Nemoj, nemoj kaže, dopustiti da mesleme osvaja sa vojskama samo Konstantin grad, nego u svom pohodu osvaja grad po grad, jer će mu to, kaže, biti ispomoć. Ako zatreba se može vratiti uvijek na obližni grad državu koja je njegova. Ako ode i kaže na Konstantin grad, neće imati, kaže, kod vratiti, jer će mu biti ovi svi ostali neprijatelji. Međutim, Mesneme je rekao svom bratu da on će prvo osvojiti Konstantin grad, a da će to biti onaj e, povod za strah svi ostali država i gradova, pa će se oni predati njemu. Međutim, bilo je onako kao što je Musa ibn Asir ga savjetovao, i on, odnosno stradao je u tom svom pohodu. Kaže se da je za ovu bitku odvojio 120.000 ratnika na mor, 120.000 na kopnu i da je mnogima, da je mnogo im plaćeno onaj, na tom njihovom pohodu. I pored svega toga sa Meslimom se priključile e, dobrovoljne vojske od onih koji samo htjeli da se iskreno bore na Allahovom putu bez da im je bilo plaćeno nešto iz Betul Mala, odnosno iz državne hazne. A onda je, kaže, Ilion rimski tad već je postao dakle vladarom i u stanju kojem je bio Konstantin grad opkoljen već je bio spreman na predaju, ali je iskoristio, kažem, svoju, e, svoju varku ili ratnu varku kako da odvrati muslimane. Kaže Ibn Đerir, ove godine Suleiman ibn Abdul Melik proglasio svoga sina Ejuba za prestolonaslednika i da je on halifa nakon njega, a nakon njegove smrti, odnosno nakon smrti njega Mervan ibn Abdul Melik. Međutim, Ejub je umro još za njegova života, pa je onda Suleiman prepustio vlast, odnosno e, proglasio svog prestolonaslednika, prestolonaslednika Omera ibn Abdul Aziza, o tome će doći nešto kasnije riješ da bude on halifa poslije njega kad su osvojili grad sa Kalibu, to jeste, evo što kaže Šehali, onaj slavenski, neki, neki slavenski utvrda, e, Berđanova vojska je navalila na muslimovu vojsku i došlo je do velikog okšanost, do velike bitke. Kaže, u toj bitci su izgubili velik, odnosno velik broj muslimana izgubio je život, a isto tako i velik broj Turkmena je pao, odnosno bilo je samo zarobljeni 4000 koji su umrli, kao što sam prošli put govorio, onaj, zatvoreni bez hrane i bez vode. U tom svom pohodu, iako su izvojevali bitku, one su zarobili mnogo imetka i mnogo pokretne imovine. Zatim je namestnik Đerđana zatražio pomoć od Dejlema, pa su došli pred, jezidove, odnosno pred vojsku jezda Ibn Mahleba, tražeći od njega da, odnosno saopćavajući, Dejlemu saopćava kako se kako su mu se e, ovi iz Džerđana obratili da hoće da povedu bitku protiv njega. A on kaže, ja ne želim, dakle Dejlem kaže, ja ne želim da vodim bitku protiv tebe, nego reci mi šta hoće da uradim za tebe. Kaže njemu Jezdi ibn Muhaleb, ne treba mi, kaže, ništa od tebe, nego samo mi daj da, da onaj ljudima pribavim hranu i piće. Kaže, u tom jednom dvoboju se istakao e, čovjek Ibn Abi Sebure. Došlo je između njega jednog od Turkmena do dvoboja, kaže pa ga je ovaj dakle, Turkmen udario po kacigi, odnosno po oklopu, po glavi, pa je sablja ostala u njegovoj gore glavi, nije mogao iščupati. A onda ga je on ovoga Turkmena ubio. Kaže, kad ga je vidio jezid Ibn Muheleb, kaže, ko je onaj ko sablju mu glavi hoda, a njegova sablja krvava. Kaže, Ibn Abi Sebure, kaže dobar čovjek, samo da neće puno da pije. Dakle, bio Pjenca. Zatim je odlučio se da opkoli Đerđan i oni su pristali da dadnu, odnosno pristali su na primirje, da dadnu džiziju 700.000 dirhema, zatim 600.000 dinara, 200.000 odijela, 400 crvenih magaraca, 400 dobro obučenih ljudi za ratove sa potpunim oklopima i onaj opremom. A ovaj grad je još bio u vrijeme Sejda ibn Asa osvojen isto tako sa primirjem, pa su oni, kaže, svake godine nosili ili stotinu ili dvije stotine, a nekada je po tri stotine hiljada dirhima. Nekada su po dogovoru, onaj, odnosno nekada po dogovoru ne bi davali, kaže, ništa od džizije, a onda su jednog dana prekinuli skroz, pa jezdi ibn Muhelleb krenuo sa svojim vojskama i ponovo vratio Džerđan u vlast muslimana. Kaže, između ostalog, ono što su zarobili u tom svom pohodu bila jedna kruna čije, čija vrijednost se nije mogla procijenti. Pa je, kaže, jezid ibn Muhaleb digao tu krunu među ljudima i kaže, šta mislite, da li postoje neko da na, na Dunjaluku da ovu krunu ne bi uzeo? Kažu ovi njegovi budžahidi, kaže, nema tako. Kaže, znam ja, kaže, jednog, hajte me, kaže, pratite. Kaže, pa je vidio Muhameda ibn Vasija. Muhammed ibn Vasija je jedan bio od mudžahida, on spominje ga ibn Ketira od njegove vojsci. Čovjek je zahida, abid, ništa ga nije zanimalo, samo borba na Allahovom putu i samo ibadet. Kaže, pa je rekao, Muhammede, hoću da ti, kaže, poklonim ovu e, krunu, dakle, od plijena, kaže, šta će mi? Kaže, ja insistiram da je uzmeš. Kaže, pa je Muhammed uzeo i izašao, a onda je rekao, pratite ga. Kaže, pa je prvi prosjak koji je prišao i rekao, daj mi nešto, on mi je dao tu krunu. Onda je jezi Ibn Muhammed prišao tom prosija koji je rekao, vratim tu krunu vam i dao mu je puno para. Kaže, ja sam vam, kaže, rekao da ima čovjeka koji ne želi ništa od ovoga svijeta. Kaže Ibn Đarir da jezid Ibn Meheleb u svom pohodu na Đerđan e, sa 120.000 vojnika nakon osvajanja krenuo dalje sa svojim pohodom na Hozistan – i ispred sebe je poslao 4000 muslimanskih muđahida koji između njih i Turkmena je došao do velike bitke gdje ni, u kojoj nije preživio ni jedan. Dakle, svi su bili pobijeni, pa Ibn Kathir kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađion. A onda je jezid odlučio da osvoji te države i te predjele i da se neće vratiti. Vojskovođa njihov predstavnik je bio Asbahibiz, kaže, pa je pao pred njim, odnosno on ga je onaj, pokorio i e, uzeo mu je džiziju da svake godine plaća 700.000 dirhema, odnosno dira, e, dinara. Te godine je preselio je Abdullah ibn Abdullah ibn Utbe, imam Hudže. On je bio odgajatelj Omera ibn Abdulaziza, također prenosi od mnogih asaba jer se, kaže radi o tabijinu. Zatim je, kaže, nastala 99. godina, ovo je godina u kojoj je Suleiman ibn Abdul Melik Emirul Muminin preselio petak, 10 dana koje su ostale od mjeseca Safara eh, u 45. godini života. Suleiman ibn Abdul Melik ibn Mervan ibn Hakem ibn Ebi Las ibn Umeje ibn Abdul Shems al-Kureš i Lemevi Ebu Ejub rođen je u Medini u plemenu Beni Džazile odrastao je u Šamu kod svoga oca, prenosio od svoga oca i od svoga djeda od Aisha umul Muminin hadis o potvori, a vama je dobro poznata priča o potvora Iši radijallahu anha varda. Ibn Asakir kaže njegova kuća je bila u Damasku kod velike abdestane na mjestu tadašnjeg, Ibn Ketir kaže današnjeg Džajrona, na velikom trgu uh, sagradio i kaže kuću, na svojoj kući postavio zelenu kupolu, odnosno halalite žutu kupolu, da se poistovjeti sa zelenom kupolom na, na džami. Bio je veliki govornik, bio je također pravedan, volio je ratove, do te mjere da je čit, su svoju vojsku 240.000 vojnika koji je tada imao okrenuo na osvajanje Konstantin grada, sve dok nije došlo do onoga što je došlo, što smo malo prije spomenuli. Njegov otac je sastavio Velida Sulejmana i Meslemu i on njima kaže hoću da mi spjevate, ali da mi pronađete najbolje stihove koji su rečeni ikada u ljubavi. Kaže, pa onda jednog dana došli sve trojica i Velidi Mesleme i Sulejman i govor stihove kaže ništa te vaše onaj, poezije. Kaže, pa izašao Sulejman i čuo jednog beduina kako govori ne bi ti, kaže, oči trepnule. Kad bi mi glavu skinuli, moja bi, kaže, glava iz ljubave prema tebi, kaže, poletla. On se udvara, djevojic, beduin. I on se vrati, kaže, zatvorite ovog beduina, vrati se, kaže, babo, imam ja, kaže, čuva sam stihova ljubavi. Kaže, reći šta je, kaže, tako i tako. Kaže on njemu, reci sine, šta, šta ti je želja? Kaže, hoću da me učiniš predstavno nastavnikom nakon svoje smrti. Tako je bila mu velika želja kaže, evo ti 100.000 dirhema, kaj bit ćeš moj presnojasnik. Proglasio ga je onaj presnojasnikom. A onda je, kaže, ono, uzeo ni 100.000 dirhema iz ono onoga, kaže, Beduina, pusti ga iz zatvora. Ovo je, kaže, tvoja nagrada. A ja, kaj moja će doći, kaže, kaj otac, onaj, umre. Kada je njegov otac 86. godine prepustio Hilafet Velidu, a on je postao, dakle, njegov onaj namjesnik i onaj savjetnik, u svim velikim odlukama i kada je njegov brat e, Velid sagradio džamiju, on je nastavio i uljepšao i dokrajačio njenu izgradnju. Nakon njegove smrti, on je preuzeo hilafet 96. godine. Njegov njegov boravak je bio, odnosno tada je bio u Remli, kada je do njega došla onaj vijest o smrti njegovog brata. Tu mu je data prisega. E, rekao je da će ostati u kucu, da neće ići u Damask i da se neće naseliti u Damask sve do onog trenutka dok ne padne vijest Konstantin grad. U njegovom vremenu su obnovljene mnoge stvari, a uzeo je svoga Amidžića Omera ibn Abdulaziza kao savjetnika. I to mi je bila jedna od najboljih stvari koju učinio u svom životu, a onda nakon toga postavi ga kao svoga predstavnog nasljednika. Kaži, kada je došao Omer ibn Abdulaziz, on njemu reče, ta, ti kaže, znališ da ja ne znam voditi mnoge od ovih stvari, nego što vidiš, kaže, javno u korist sve ostale muslimane, ti napiši, naredi, ona će biti urađeno. Prvo što je uradio, smijenio je namjesnike od Hadžađa, zatim je pustio ljude iz zatvora, oslobodio onaj robove i zatvorenike, zatim je u Iraku podijelio mnogo imetka ljudima, zatim je vratio namaz u, njeno, u njegovo pravo vrijeme halalte u ženskom rodu, pa ja direkt prevodim, pa me onaj podleti onaj rodovi. Kaže, vratio je namaz u njegovo vrijeme jer su Ben Umeje klanjali sve vaktove u posljednji čas, odnosno preistek vremena u, u tom njegovom periodu vladavine kao savjetnika, Omer vam dadlaze savjetnika u Sulejmana, a i poslije njegovog, njegove vladavne se desilo mnoge lijepe stvari. U vrijeme vladavne Sulejmana je došla naredba da se e, da vojske krenu prema Konstantin gradu i od stanovnika Šama od 120.000 njih je, kaže, pola bilo iz Šama, a ostalo je došlo i ostalih e, gradova i država. Također od stanovnika Egipta i Sjever Afrike je došlo 120.000 pod vodstvom Omera ibn Habire, a svi su bili pod vlašću njegova brata Mesleme i njegova sina e, Dauda. Ebu Muslim Selem ibn Jar al-Fezari kaže Muhammed ibn Sirin je, u, Sirin je uvijek govorio gospodar smiluj se Sulejmane ibn Meliku počeo je hilafet sa, dobro, sa dobrim, a završio je svoj hilafet sa dobrim. Počeo je hilafet time što je vratio, vratio namazu njegovo pravo vrijeme, a završio je, kaže, svoj hilafet ostaviši za sebe Omera ibn Abdul Aziza. Učenjaci i e, istoričari kažu da je 99. godine obavio hač sa muslimanima, da je on tad još uvijek bio halifa. Kaže se, odnosno prenosi se od Šabije da je Sulejman predvodio hač i da je na tom hađu 99. godine rekao Omer ibn Abdulazizu, vidiš li, kaže, mnoštvo ovih ljudi, dakle, samo zna Allah koliko je danas došlo. I niko ih, kaže, ne može oskrbiti osim Allaha te barke ve ta'ala. Kaže njemu Omer ibn Abdulaziz, ja emir al-mu'minin. Moraš, kaže, znati da su ovu podanici tvoji danas, a da su te oni, kaže, sutra onaj, e, sporovi na sudjem danu kod Allaha. Kaj pa je Sulejmana zaplakao jer kaže molim Allaha da mi pomogne. Kaže, jednom putovanju oni Omer ibn Adlazi su bili zajedno, pa su, pa je, pa su nebesa, odnosno iz nebesa se spustila kiša, propraćena sa gromovima i munjama. Pa se Suleiman prepavo. Omer ibn Adlazi se nasmio, a Suleimanom reče, što se kaže, smiješ, vidiš kakvom smo stanju. Kaže, ja emir al mu'minin, ovo su tragove Allahove milosti. Kiša je Allahova milost, a možeš zamisliti, prati i kaže nešto od opasnih stvari kao što su gromovi munje. A možeš kaže, zamisliti kako je kad se Allah naljuti. Jedne noći u svom vojnom taboru u vojsci Suleiman je čuo kako neko pjeva, kaže pa je polako šunio se među vojskom dok nije došao do jednog šatora i zatekao vojnike kako pjevaju. Kaže on njima, pjevate samo zato što ste poželjeli svojih žena. Kaže, Suleiman naredio je, kastrirajte ih. A onda Omer ibn Abdelaziz kaže, ja imir al-mu'minin, to je skrnavljenje tijela muslimana, nije to dozvoljeno. Kaže onda ih protjerajte u jednoj drugoj predaji kaže da su kastrirali jednoga, a onda je onaj e, ostali protirao kao što ga je na savjetu Omer ibn Abdul Aziz. Kaže imam Šafija, jednom prilikom je neki beduin ušao kod Sulejmana pa rekao mu Sulejman tom beduinu, hajde da jedeš sa mnom neku vrstu hrane. Kaže, ova hrana povećava mozak kaže ovaj Beduin njemu da je istina to što se rekao Emir al-Muminin, tvoja bi, kaže, glava bila kao u mulej. Dakle, bila bi velika glava. Kaže se zadnjega, odnosno, postoji, kaže, mnogo čudnih predaja koje se prenose o njemu i njegovu ljubavi prema hrani, iako je bio mršav, visok i mršav. Dakle, mršav, visok i bijel ten je imao. Kaže se za njega da je mnogo mogo da jede. Naime, u jednom danu, kaže, ušao u bašću voća, sve što je mogla da ubere pojeo bi u jednom, dakle, tom svom, to je svoje jednoj šetnji. Kaže, mogo je da pojede što pojede skupina ljudi. Kaže, jeo je toliko da je mogo da pojede čitavu ovcu pečenu na ražnju, a onda bi, kaže, sjeo i pojeo punu korpu voća, odnosno sepet. Zatim bi, kaže, to e, završio sa dvije, dvije pečene i kokoši, a onda bi, kaže, ponovo vratio na istu nakaz nak, nak, sepet voća. Ovo nije ništa čudno, zato što je ja sjećam se, možda braće iz Zavidovića znaju za jednog čovjeka, bio jedan izlet. Pa kaže, vidi čovjek, je tamo onoga čovjeka, onaj se ne može najest. Pa su ga pitali, svi kad daju, kaže, jesam samo vrijeme Tite. Služio u vojsku i došao Tita, umro je taj brat. Allah da mu se miluje. I pitao ga, Tito, imaš kakvu želju? Kaže, imam. Kakva želja? Kaže, nikad se životni životu nisam najio. Kaže, Tito je naredio da mu se ona, ispeče tele, ne znam sad, to braći Zavidića, stane gdje se znaju, kazan dva kazana vojna, graha vam skuhaju. I on je pojio sve i kada je tad sam ostio sitost. To je jedan pričao, to je bilo možda neki unaz za neki deset godina, ali umro je, Allah nam se smili. Mi smo bili na jednoj kik, peku se tri, četiri ovna i kuha se grah. Ja kažem, ko će ovo sve pojesti? Ja se sviju, kaže, ima jedan ta vrat, može sve pojesti. <laughs> Hajde, šalo. Dobro. Fadl ibn Abil Muhelleb kaže se da je u petak obukao neko žuto odijelo, a onda je, kaže, preko njega obukao zeleno odijelo, zatim je stavio zelenu, zelenu čalmu na, na glavu, pa je stao, sjeo na prijestolje, a oko njega je bilo sve prostrato u zelenoj boji. Pa je onda, kaže, pogledao ogledalo i rekao, ja sam, kaže, halifa mladić. Kad god bi, je pogledao u rekao bi, ja sam halifa, ja sam kralj mladi. Kaže, Muhammed je bio vjerovjesnik, Ebu Bekr je bio siddik, Omer je bio faruk, Osman je bio hajij, to jeste stidljiv, Alija je bio hrabar, Muavija je bio blag, Jezid je bio strpljiv, Abdomelik je bio veliki političar i vođa, Velid je bio uh, nasilnik i opasan, a ja sam, kaže, momak mlad. Nije prošlo ni sedam dana, umro je. Sam sebi urekao u ogledalu. Prenosi se od Džerira, od Ređa ibn Hajve, a on je bio njegov povjerljivi dakle, namjesnik ili čitavom dakle, onaj, porodci Beni Umeje. Kaže Sulejman ibn Abdulmelik je od mene zatražio dok je bio još onaj bolestan u smrtnoj bolesti da ga nasavjetujem koga da ostavi za sebe kao predstavnaslednika. Kaže pa je preporučio Sulejman svoga sina koji nije bio punoljetan. A onda mu je Ređa ibn Hajvo rekao ne možeš postaviti onoga koji nije još koji je potpunio svoj pamet kako će upotpuniti pamet da vodi muslimane. Kaže, Jabika je postavio svoga sina Dauda. Kaže, kako ćeš postaviti Dauda kad ti on otišao na Konstantin grad, ne znaš, kaže, je li živ ili je mrtav? Kaže, pa šta ti, kaže, misliš Omer bin Abdulazizu? Kaže, tako me Allaha, ne znam nekoga da više voli dobro i one koji čine dobro od njega. A se, kaže, bojim tvoje braće kad im se saopšti vijest da je on tvoj presunasnik, kako će se onaj ponijeti. Kaže, ovdje, ovdje postoji, ja ne znam, je li štamparska greška ali ona je stvarna greška, kaže, postavit ću mi jezida Ibn Abdul Melika, a malo kasnije će to biti Hišam ibn Abdul Melik. Kaže, kada proglasiš Omera ibn Abdul Aziz za halifu, onda ti proglasi jezida ibn Abdul Melika za njegovog nasljednika, kaže, pa će se onaj Ben Umeje smiriti. A onda je, kaže, napisao u knjigu, Bismillahirrahmanirrahim, ovo je, kaže, pismo, je loporka od Abdullaha ibn Sulejmana ili Allahova roba Sulejmana ibn Abdul Melika, Omer ibn Abdul Azizu, ja sam ga kada je postao halifom nakon sebe, a nakon njega je jezida ibn Abdul Melika kaže slušajte ga i pokoravajte se, bojite se Allaha i nemojte se razilaziti, razilaziti pa da vas kaže napadnu neprijatelj, odnosno da poželi da vas sruše. A zatim je kaže zapečatio ovaj svoj vasijet i poslao Kabu ibn Hamidu El Abesiju koji je bio tad namjesnik njihove uh, policije današnji kao što se kaže ministra, ministarstvo unutrašnjih poslova pa je rekao sakupi sve pripadnike moga, moje kuće, odnosno moje porodice. Zatim reci im da danu prisegu onome čije ime spomenuto u ovome pismu, u ovome vasijetu, a onaj ko odbije, njega moraš, dakle, moraš mu oduzeti život. Kaže, pa su ušli ljudi i poselamili su se između sebe, a onda je Ređaj ibn Hajuva rekao, danas ćemo pročitati vasijet od Sulejmana ibn Abdomelika o tome ko je njegov predstavno naslednik. Pa mu je, kaže, prišao Amir ibn Abdulaziz, kaj Allahom te molim, i s mojom svetošću i mojom ljubavlju prema tebi. Dakle, koliko me cijeniš. Daj mi, kaže, samo reci, je li spomenuo, kaže, moje ime, da ti odmah kažem da ga izvršiš. izbrišiš. Rahmehullah ta'ala. Kaže, bolje da to kaj riješim sad ovom trenutku prije što kaže, digniješ kaj moj, moje ime među ljudima. Spomniš moje ime među ljudima. Kaj tako me Allaha neće kaj reći ni jednu riječ. A onda me kaže, prišao Hišam Ibn Abdul Melik. Kaže, o Ređa, ili u ređa, gdje mi kaže rec, tako ti Allaha i njegovi svetosti i ljubavi prema Allahu. Gdje mi kaže, samo reci, jel mene je spomenuo kao svoga predstavnog nasljednika? Ili kaže nekom drugom, a ja sam kaj naučio i do sada budem onaj odan i da slušam. Kaj je tako me Allaha neće kaj reći ni jednu riječ od onoga što je unutra bilo. Kaže, Pa je Ređa ušao kod Sulejmana. Ušao sam, kaže, kod Sulejmana dok je bio u, onaj, u smrtnim mukama, pa je ga obzela smrtna muka, ja sam ga okrenuo prema kible, a on reče, o Ređa, nije, kaže, još došao taj trenutak. Kaj pa je to uradio drugi put, pa sam ga kaj ponovo okrenuo. Pa je treći put rekao, kaže, Ređa, sad ću, kaže, ispusti dušu. I onda je rekao, ešhedu en la ilaha ilallah, ešhedu en muhammedan abduhu rasulu. Kaže, pa sam ga, kaže, okrenuo prema kibli i duša mi je izašla. Onda sam, kaže, pre, pokrio sam ga čaršafom, I onda sam naredio Kjabu ibn Hamidu da sakupi sve od onaj njihove onaj familije. Kaže, kad sam pročitao pismo, da, odnosno Vasijet, da je Omer ibn Abdulaziz namjesnik, promijenila se, kaže, lica eh, Beni Mervana. Kaže, kad sam pročitao pismo, halalte, ime da je Hišam ibn Abdulmelik, a tamo je već dva puta rekao da je ko? Jezid. Kaže, kad sam pročitao da je onaj njegov namjesnik Hišam ibn Abdulmelik, onda se, kaže, smirili, nešto mi je, kaže, bilo lahko, ali Hišamu nije bilo drago nego je govorio ina lillahi wa ina ilaihi rađun, kaže ja neću priseku dati. Kaže njemu ređa, tako mi Allaha ne moraš, ali kaže glavet danas ide. Kaj da ću priseku? Jer su bili, oni su bili u tome ozbiljni. Dakle, prisega kad se davala nije bilo dakle, šali. Danas kod nas ko hoće na izbore, ko neće. Mene zanima samo da ni 16 čupova koji je šetan došao u Bosnu. <laughs> Kaže, to se završilo nekako u akšam namaz, to čitanje vasijeta. Omer ibn Abdulaziz je klanjao, predvodio muslimanu akšan namazu, zatim je klanjao dženazu Sulejmanu onaj, i nakon toga Sulejmana i ukopali. Pa su rekli njemu, sad ćeš da uzjašiš na uh, halifine kočije, kaj tako me Allaha neću, jahao sam do, do sada onaj, mazgu i sad ću kaži uzjahat na mazgu. Koliko je bio skroman Omer ibn Abdulaziz. Dakle, ovo ovaj sad dolazi ponovo zlatni period islamske države toga dopa kaže sad ćeš preći u kuću hilafeta, kaže ne. Tamo kaže ima Sulejmanova žena i djeca, kaže prvo vidite šta ćete sa njima, kaže pa ću onda, a ja ću ostati do tada u svojoj kući. Sulejman ibn Abdulmelik je umro u mjestu Dabik, nedaleko od Kansarina u petak, deset noći koje su ostale od mjeseca Safara, 99. godine. Njegova, njegov hilafet je bio dvije godine, devet mjeseci i 20 dana, rahmehullahu ta'ala. Kaže se za njega da je bio visok, mršav, lijep, da je imao da je bio onaj e, svijetlo put, da je imao lijepo lice, lijepe obrve, zatim da je se posvećivao, da je znao dobro govoriti arapski jezik, zatim bio je od onih koji su isticali u sljeđenju Kur'ana i Sunneta i oni koji su volili da ističu Allahu šarijat, rahmehullahu ta'ala kaže kad izašao u Merađu Dabik, rekao je ostaću ovdje sve dok ne padne Konstantin grad i tu je ostao i time, tim nijetom je uzeo kada Allaha nijet šehida na Allahovom putu. Jer je zarekao se Allah da se neće vratiti tamo mjesto uh, hilafeta sve dok ne osvoji Konstantin grad. Hafiz ibn Asakir, Hafiz ibn Asakir, pre, uh, govoreći o biografiji Šurehmila ibn Ubejdi ibn al-Aqilija, kaže kada je mesto Mimna Abdul Melik opkolio Konstantin grad i kada im je zatvorio sve puteve, ili on mu je napisao pismo, tražeći od njega pomoć, kaže reci, reci šta hoćeš, kaže ne želim od tebe ništa, nego želim samo da mi kaže pustiš moju vojsku da se uh, onaj da im se nabavi hrana i piće. Kaže, poslao sam hranu i piće na tu i tu tržnicu pa i pošalji. Kaže, tamo otišla njegova vojska od Mesleme, pa su kao vidjeli ogromnu tržnicu gdje se prodaje i hrana i piće. Kaže, u trenutku dok su se bile zauzeli trgovinom, ili on je poslao svoje vojske, pa su veliki kaže, broj tih vojnika pobili, slabo je ko uspio se spasi. Neko te neko je pobjegao. A onda je došla vijest do Mesleme da je preselio Suleiman, pa kaže, ina lidla ina ilaihi rađiun, a onda mu je došlo pismo zajedno sa, odnosno smrt Suleimana i pismo od eh, Omera ibn Abdulaziza da vrati vojske, da spasi ono što je ostalo od vojski. Mi ćemo sljedeći put inšala nastaviti sa hilafetom Omera ibn Abdulaziza. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu rizakum la khayra al-riza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي